Demokrasya, hustisya ug mga batanon. Nagkampat ang gipintal sa pinanggatang tang nasod nga alaot. Ang kaangayan tang gipangandoy karon dili na makabot. Ang kanhitang demokrasya kusganon nilang gisalindot mga maghuhukom hakog ug kurakot sila mao'y tinubdan sa krimen ug kahiwian. Mga adunahang maot ug lampingasan. Mao'y gibugtaw ang kaugalingon nilang tingusbawan. Mga makaluluoy tang kabatanunan sa drugas gilawgan. Mangitngit na ang ilang ugma ug hanap na ang dalan sa unahan. Gianod ako sa kusog nga bulog sa paghanduraw balik ni atong panahon sa kahinay ning panumduman gibanhaw. Kadtong higayon diin ang katawhan sa kagawasan giuhaw. Kay nagapos sa pagulipon sa bangis nga mga langyaw. Kadena nga nagbugto sa maisog nga mga bayani kansang dugo sa yuta mibanaw. Ang duha kadagway sa pagkaulipon kaniadto o karon naglambigit sa atong katigulangan ug sa atong panahon. Inay demokrasya, nagaid kita sa kadugo tang malupigon. Nawagtang na ang hustisya, nga buot unta nga ang kunon. Nga gipakamatyan sa mga bag-utang bayani karon. Kataas ug lanat sa pagantos nga ako nang giluom. Hinaot nga mahigmata ang atong mamunuan karon. Ang kahaguka sa ilang baruganan hinaot pang ilang ligunon ug kining kabus apan kinasingkasing kong hangyo pamation alang sa hayag nga ugma sa atong mga batan-on.